Brr. Marciané, ¿qué? Los flight de Ay, Ayla. Ponte la aima que vamos votando con el Electro Music. Ja, ja. Ah. Preñe la billetera. Estamos sonando pa' afuera, lado, cotizado en el lugar que quiera. Pololeándome una chica soltera y pa' no preñarla ella tuve que preñar la billetera. Quieren acortarme carrera, yo sin pera, porque tengo bandolero y bandolera. Hablan de robo de tráfico como si eso yo quisiera yo quise como si preñar mi billetera. Era, preñar mi billetera. Ay, Ay, cangrejo. porque para la cima subí todo con el flote y con M dentro de los chubis. Más cuando te desnudes, muévete, sacúdeme la bubi. Tú te son perro, cubi. cubi en la gorra, soy la vida y el amor. Te agarró la nalga y la muñeca en Nike Core. El dinero, sentimiento, te voy a hacer el amor. Porque baby, allá antes core. Ah, no te asomes los míos son picos choros. Te seguro que vos comis, nosotros somos el corte, no te hagas el Tony. Estábamos flotando y fundiéndonos con Johnny. Pero el otro día hicimos más money soy el virus. Me están apodando el COVID. Me junté con par de vivos pa' robarnos la movie. My eres vacía, quiero que ahora me robe. El éxito me mandó la solicitud. Visita en YouTube, nosotros somos el corte. Actitud, puro fruto, de repente frutilú Más me gusta tú, soy el marzaneque, guay, up. Uh, toma de club, club, en el cuello ni casa saca Jordan color blue Tomando una botella de blue Así que mi amor, dale tu lulu ah. Preñen la billetera, estamos sonando pa' afuera, lado, cotizado en el lugar que quiera, pololeándome una chica soltera y para no preñarla ella tuve que preñar la billetera. Quieren acortarme carrera, yo sin pera, porque tengo bandolero y bandolera. Hablan de robo y tráfico como si eso yo quisiera, yo quise con música preñar mi billetera. mi billetera. Métete como entera, importante amarilla, no me venga con Me gusta tu corte porque tú eres bandolera. Y la gente supera que te voy a dar hasta que muera. fumadera era, flota de billete. Mi lírica con dinero, su trueque. Me hacía la L cuando empecé de peque, pero ahora todos quieren del marciané. baby. Los fletes mágicos. Otra vez.